Edhe këtë të martë të datës 3 mars ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbarë. Mirëmëngjes Blendi. Po, sot do të jetë e mrekullueshme Jeri, kështu që shpresojmë që më vonë Olta të na japë një parashikim më të saktë. Mua më duk sikur do të ketë shi. Mund të jetë e mrekullueshme me shi Altin, nuk e di nëse ti e quan të mrekullueshme kur ka shi, por nuk ka shi Olta. Për momentin, por Meqë ra fjala unë kuptova që është vërtet.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 Në vitin një mijë e tetëqind e dyzet e shtatë, në Edinburgh të Skocisë erdhi në jetë shpikësi amerikan Alexander Graham Bell. Në vitin 1875, opera Carmen e George Bizet u shfaq për herë të parë në Paris. Në vitin 1894, Atlantis u botua për herë të parë. Ajo ishte gazeta e parë greke në Amerikë. Në vitin 1903, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një taksë për emigrantët me vlerë 2 dollarë për kokë. Në vitin 1923, Doli në treg për herë të parë revista Time. Në vitin 1931, një akt i Kongresit shpalli këngën The Star Spangled Banner, himn kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Teksti i saj ishte shkruar nga Francis Scott Key gjatë luftës së vitit 1812, gjatë bombardimeve britanike të kështjellës Fort McHenry në Baltimore të shtetit Maryland. Në vitin 1931, albumi i parë i muzikës jazz i cili shiti 1 milion kopje ishte Minnie the Moocher nga Cab Calloway. Në vitin 1938 u zbulua naftë në Arabinë Saudite. Në vitin 1939, në Bombay, Gandhi filloi një protestë kundër sundimit autokratik të shtetit. Në vitin 1969, Sirhan Sirhan dëshmoi në gjykatën e Los Angeles që ai ka vrarë Robert Kennedy-n. Në vitin 1991, Banorët e Letonisë dhe Estonisë bindshëm votuan për pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. Në vitin 1994, këngëtari Kurt Cobain i grupit Nirvana ra në gjendje kome në Itali pas marrjes së një kombinimi të valiumit me shampanjë. Në vitin 1996, Partia Popullore Konservative e Jose Maria Aznar fitoi në zgjedhjet parlamentare në Spanjë, duke ia ndërprerë traditën 13 vjeçare qeverisë së Felipe Gonzalez. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, doli në treg albumi Ray of Light nga këngëtarja Madonna. Në vitin 2002, Zvicra bëhet anëtare e OKB-së. Në vitin 2004, në Francë me ligj u ndalua mbajtja e ferexhesë në shkollat shtetërore. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim ora tani 7:11 minuta pothuajse unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Martinin, Oltën edhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. për njerëzit e kotë që na kanë humbur mm -hmm. dhe për fatlumët që do na njohin. Okej, okay. faleminderit Jeri. Të lutem. Mirëmëngjesi të gjithëve miq të dashur, ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit ngremë dolli sot. për të gjithë ata që na kanë njohur, që na njohin e do na njohin. Kjo është për Jerin sot mëngjes me që ka një gjësi tip 7:20 minuta në këto momente unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Martinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ky është një moment delikat në klubin e mëngjesit. Ne do të bëjmë tani diçka që nuk e kemi bërë në gjithë këto vjet, qysh nga viti 2009 kur e formsuam këtë miqësi, këtë bashkëpunim në klubin e mëngjesit, këtë ku diun tani Çfarë them, këtë familje menduam që ishte familja e madhe e klubit të mëngjesit, ku ka vend për të gjithë. Po, e përbërë nga 5 vetë. Ëm, ku një anëtar i familjes ka tani një rrëfim për të bërë, ëm, dhe unë jam munduar që ta mbaj këtë si t'ua them nën nën rrogoz në një farë mënyre, mirëpo siç thonë Lepuri tani ka dalë nga kapelja dhe dhe dhe lëre lëre se vazhdoi. Dhe e vërteta është kjo. Ë, domethënë gati para një jave Olta, kjo vajza që është krah meje, që duket kështu e buzëqeshur dhe e pafajshme, Ë në të vërtetë më ka paguar ja. nuk e di a duhet të bëhet shuma. Do ta themi, do ta themi. Pesë byreqe miq të dashur, dy me gjizë, tre me spinaq, pesë byreqe. Edhe një dhallë. Për kokën e dhallën. Dhe bëhet fjalë për kokën e Jerit. Domethënë Olta të ka paguar ty Që të vrasësh Jerin, po. Dhe unë ndihem shumë e zhgënjyer, e lënduar. Unë duhet të rrëfehem sepse pak. Ju e dini unë me Jerin kam pasur domethënë një miqësi para Oltës. Po, e di. Më të thellë, më të thellë. Normal. Se vjen dyshim. Por Zot më ruaj nga miqtë, se nga armiqtë ruhem. Do ta pranoj, po, është vërtet. Do ta pranoj sepse dora ime s'mund ta bënte. Nuk mund ta bënte. Altini në fakt çfarë ka ndodhur është që uh, në fillim e pranoi që ta vriste Ierin për pesë byreqe miq dashur, ndër të cilët saktësojmë dy ishin, vetëm dy ishin me gjizë, vetëm dy ishin me gjizë, tre ishin me spinaq, ë uh, dhe dhe një shishe dhallë. ë uh, por mbasi ka ngrënë byreqet dhe mbasi ka pirë dhallën, Në fakt do të themi Altini është bërë një një pentito. si i thonë në televizor. Ë kanë qenë gati tre net që unë nuk kam vënë gjumë në sy. Ju e keni parë edhe vetë si kam qenë në emision. Është e vështirë për të tretur. Kjo jo, lloj. Jo, dhe unë nuk kuptoj se si Altini do bënte vetëm për një gjumë. Kymilli është kymilli serb uh, Altin, kam shumë. Nuk ka qenë ndërgjegja ai shumë. Nuk e di po dhimet të pa para. e kështu, kështu që sot Ieri vjen mm. dhe deklarohet që është kërcënuar mm -hmm. nga Olta. Dhe nuk e shoh dot me sy as Oltën për më tepër. Po. Nuk e di do e kaloj dot këtë gjendje apo jo. Shikon, mos shikon nga unë është atje, mund ta shikosh me sy. Po nuk nuk mund ta ah, shoh realisht. Nuk mund ta shoh me sy. Mirë, kjo ishte, megjithatë, mbas kësaj, mbas kësaj, Uh, programi do të vazhdojë si normalisht, asgjë s'ka ndodhur. Lorenzo Jovanotti do të këndojë tani një këngë tjetër. Është Sabato, miq dashur. Ora është 7:24 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Bëni si të bëni goca. Stare solo io solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia. Fjalën e ka Ieri. Dhe dua t'ju tregoj historinë e një djaloshi, e ka emrin Christopher dhe për herë të parë ai mori një vendim shumë të rëndësishëm në jetën mm. e tij, të uh, provonte që të hidhej nga 3000 metra lartësi mm -hmm. nëpërmjet një parashute. Por wow. kuptohet që ai e kishte menduar se kjo do ishte diçka shumë e thjeshtë dhe pa komplikime. Kur je aty lart pastaj Në të vërtetë në momentin që ai është hedhur nga avioni me të cilin ishte. Interesant është ky momenti kur uh, Kur duhet të shkëputesh nga dera e avionit mm -hmm. atje. Le ta dëgjojmë ma, mund ta dëgjojmë për një moment? Patjetër. Hidhu mor. Gjëra si gjëra dera. Okej. Është hedhur, por kanë qenë dy çuna që janë hedhur. Po se ishte Kristoferi uh, dhe instruktori i tij që e udhëhiqte gjithë kohën. Kristoferi është ky që duket edhe në kamera. Apo? Po, dhe çfarë i ka ndodhur është se nuk e ka përjetuar dhe aq mirë hedhjen sepse i kanë rënë të fikët për gati 30 sekonda në ajër. Mm. Dhe uh, pastaj ka, ka ardhur frikë. Ky ka po, pasur ka, ka pasur një atak ose si atak epilepsie, ah. një seizure që quhet ajo. Po. Normal, po. sepse ka filluar ku ka filluar 30 edhe të dhe trupi reagon në atë lloj mm. forme, mm. por për fatin e tij të mirë i ka ardhur në ndihmë instruktori, i cili e ka ndihmuar dhe në këtë mënyrë ka ka shpëtuar jetën e tij. por që pasi është përmendur dhe është ndodhur në tokë më pas, ka thënë që unë mendoja që ishte një eksperiencë jo kaq e komplikuar, por me sa duket nuk isha i përgatitur siç duhet për Instruktori ka hapur parashutën në një moment mm -hmm. dramatik aty. Po se atij i kanë rënë të fikët dhe nuk kishte mundësinë që të hapte parashutën. Po bravo qoftë instruktorit që ka pasur, si thua, gjendjen mendore që ta që ta kapë tjetrin edhe ta dhe më pas t'i hapë parashutën dhe ta po. mbërthejë po e po, vërtetë Kristoferi thotë këtu uh, u erdhi në vete erdhi në vete uh, dhe pa, uh, dhe ishte vetëm rreth 900 metra kur ky erdhi në vete mm -hmm. nga nga toka metra, nga 3000 metra kishin humbur si thua 2100 metra mhm. deri në atë pikë ku ky pastaj arriti që ta manovronte parashutën edhe të pra erdhi në momentin e duhur dhe uh, ish po jetën është interesante kjo ka shumë video në fakt që shfaqen në YouTube me eksperienca nga më të ndryshmet që ndodhin uh, kur njerëzit hidhen me parashutë, që tregon edhe një herë tjetër që rreziku është është gjithmonë i madh. Domethënë asnjëherë, asnjëherë nuk është e lehtë që të që të bësh gjitha këto. Mhm, mm e vërtetë. Por që ca njerëz e marrin përsipër, ca njerëz e kanë atë po themi guximin. Jo, ka të tjerë që nuk u ndodh asnjë gjë sepse e marrin më me sportivitet, por ky djalosh nuk e kishte menduar këtë pjesë. Tiriririp, tiriririp, tem Ora është 7.34 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV Sot është e martë, data 3 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni Ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës së sotme mm -hmm. Anagrama në klubin e mëngjesit Dhe fjala është Sesa një mbushje në në një Shëndet, ka në vërtet Shëndet, ka në vërtet Ja, si të thotë Lori mhm. Po, gjithë po mirë, le të japim një mbushje plus një djathë shtimi Po, tamam Gjithsesi unë nuk e prish traditën, do japim një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Oh, oh, oh. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mm. Okej, okay, mirë. Uh, Atëherë mund të bëjmë uh, një pyetje nga lajmet, miq dashur ju e dini që ka pasur një ditë të ngjeshur me lajmet, dhe në fakt ka vijuar deri në mesnatë, ca më tutje me uh, spektaklet e fjalëve. Mm -hmm. Nëse mund t'i quajmë kështu, apo talk shows, ëh? Tamam. Ose teatro, teatro dhe po, Meqë jemi shqiptarë, talk show është. Teatro do të shkojmë. Teatrot e fjalëve, po. Ëh, uh, sepse sepse dje siç e dini edhe Deputeti Tom Doshi është përjashtuar nga Partia Socialiste për shkak të mosmarrëveshjeve dhe kërcënimeve, deklaratave publike e njëra dhe tjetra që kanë ndodhur atje. Por pyetja që ne kemi për ju është kjo. Sa pretendon zoti Doshi se është paguar? Mm. Njeriu që duhej ta vriste. Kujdes. Kujdes. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 0-6-9-27-12-22 Ka madje edhe një video, thonë mm. Për këtë meqë ora 7.37 Po ju them 37 minuta, thuhet se është video Ku ky zotëria rrëfen. Tani, siç e tregojnë ngjarjen është, është e tillë që ky njeriu vrasës, njeriu i paguar, siç uh, pretendon zoti Doshi nga kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, kryetari i partisë uh, Lëvizja Socialiste për Integrim, etj, mm -hmm. etj, uh, është paguar pra që ta heqë qafe Tom Doshin, ta vrasë atë. Ë uh, nuk e di për uh, se me ç'mjet, nëse është pretenduar për shembull që e dua ta vrasësh me kunj shkrepse apo e dua ta vrasësh me pistoletë me helm për shembull në ushqim, ë uh, ka lloj lloj mënyrash, e ke parasysh? Po, me me tritol. Meqë është bërë po. modës këtu. Por por ky ka rrëfyer në kamera, ë uh, këtë ngjarje, pra ka ka rrëfyer se si është pajtuar për ta vrarë uh, Tom Doshin dhe dhe pak ditë më parë, jo shumë kohë më parë, Nuk jam i sigurt për kohën, por pak ditë më parë, ky vetë vrasësi i paguar është tentuar të vritet. Mm -hmm. Pra dikush tjetër të vrasë vrasësin, se kështu fillon kjo punë. Po vazhdon mendoj se kjo ka një zinxhir me njëra-tjetrën. Po vrasësin e vrasësit të vrasësit, kush, kush e ka paguar? Kush do ta vrasë? se kështu i bie kjo. Nëse për shembull thonë ata Blendi ti duhet të vrasësh këtë sepse këtë e paguam që të vriste ty. Po pra, po. Dhe nuk e vrau. Kështu që ti e di që ose do ta vrasësh ose do ose do të dërgojmë dikush tjetër. Sa duket paska një zinxhir nën rrogoz. Mm. Dhe këtu prapë është mafia e lidhur me politikën. Po po. Apo kam gabim. Wow, ça më ka thënë ky Altini. Altini ka. Ka thënë që ka një zinxhir nën rrogoz, miq të dashur. Keni parasysh kur shtroni një rrogoz në shtëpi dhe kaloni atje, dhe seç bën tring tring tring tring vazhdimisht. Heq rrogozin ti kur shikon një derë ose një zinxhir me ca hallka që kalojnë përmes derës jashtme, se kush e se kush e luan, a ku diun se çfarë. Imagjino një zinxhir nën rrogoz, s'e kisha menduar ndonjëherë, bravo të. Ehm Sa mirë flet ky Altini rrallë, por na habiti. Ka peshë. Jo, dua të them që çfarë është ironike është që Atëherë 069 20 70 222 po kërkojmë më shumën pra, shumën e Po kërkojmë pazari, sa ishte pazari. Vrasësin që do të vriste Tom Doshin. Tom Doshin. Po. Ta. Jo vrasësin që do të vriste vrasësin, se ka një vrasës të vrasësit. Po, po. E kupton dhe më vonë do të dalë një vrasës të vrasësi, vrasësit të vrasësit. Ai është, po. ai aty s'i gjenden këmbët pastaj. Se mund të jetë për shembull që vrasësi i parë paguhet për të vrarë vrasësin e dytë. E dytë. të atij që është midis ty, domethënë ti duhet të vrasësh vrasësin e vrasësit tënd. Po si i bie në këtë rast, mm. ti të paguash më shumë. Se unë mendoj që kjo ka qenë edhe pika që e ka shtyrë vrasësin dy të rrëfehet. Mendoj. Po. Kur ka parë që i është rrezikuar jeta. E vërtetë është ajo. Kështu që ëm um, aty Ç'të themi? Pore vrasësish. Jo, ka një gjë që hipokrizia, hipokrizia politike këtu tek ne është çu. Flamur, domethënë uh, nga këto që i ka i ka ngrënë era, e ke parasysh nga këto flamur që i ka zbardhur era këtu. Ato. Që ka kohë që valviten e. Fërfërisin që tani. Po një ditë duke folur për për deputetë uh, të nderuar, e ku di unë se çfarë, eksponentë politikë, me karrierë e tjera e tjera e tjera dhe një ditë tjetër i duke folur që sa pagoi ai për të vrarë këtë ose për të vrarë mua apo ku di unë se çfarë. Edhe ti e kupton që se kjo nuk ndodhi, domethënë që brenda natës diçka ndodhi dhe, dhe u, u lye e gjithë skena me gjak, e, e, me u bë skenë krimi. Kjo, kjo fëlliqësirë ka vite që vazhdon. E njerëzit që bëjnë që s'e dinë, analistët që dalin aty, oh çfarë përdredhjesh mbrëm në televizion. për t'i për t'i dhënë një sens, ku di unë se çfarë. Kësaj, kjo është për t'i vënë flakën, kjo është kështu, sill uh, shishen e benzinës dhe një shkrepse të lutem. Se jo mjafton vetëm shkrepsja, se benzina po. është aty. Se e ndezin vetë. Jo, po që, jo po që ta kuptojmë. Tani nuk e di, nuk e di se çfarë uh, pritet, se çfarë pritet, uh, se ç'mendoni ju se do ndodhë. Por dje është përjetuar nga politika si një tërmet i madh, domethënë kjo deklarata kundërdeklarata e për vrasjen e tjera e tjera, kanë dalë ai thotë ai thotë që që vrasja është bërë ose tentativa ose pagesa, mm -hmm. pazari si thua, ka ky e di prej 5 muajsh. Doshi vetë. Ah. Dhe i ka i ka denoncuar këto gjëra në prokurori, tek ca vende të tjera dhe te kryeministri që sipas tij, sipas tij është është treguar pasiv, nuk ka reaguar dhe ky tani detyrohet, mbasi është tentuar që të vritet dhe vrasësi. Mhm. Mm I tij i supozuar, ai që ka folur në video, thotë se nëse ma vrasin këtë vrasësin, S'ka më dëshmitar. Halli, halli i tij është që t'i vrasin, se mos i vrasin vrasësin, po. Edhe edhe thotë, pastaj s'ka më dëshmitar, s'ka më provë që kjo ka ndodhur vërtet. Kështu që unë o flas, o Por gjithmonë për gjithmonë mbaj paqen time, siç i thonë ata. Siç është shprehur ai në në njërin nga gazetat. Por uh, nga ana tjetër pastaj uh, shtetet e bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian e kanë përshëndetur vendimin e kryeministrit për ta larguar zotin Tom Doshi nga partia, duke cituar uh, Këta janë eksponentët politik. Me këta është bërë politikë, këta kanë mbajtur afër, këta janë miqtë e ngushtë. Mos mos më tha njëri mua, a Lubonjës, po. ose intelektualëve të tjerë që s'mbaruan në këtë vend që hajde mm. ti dhe merru me këtë gjë. Këta kanë dashur këtë lloj, këtë soj. Këta janë. Në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s um, Në Lincoln, Nebraska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është uh, ku shkojmë për këtë ngjarje të shkurtër mm -hmm. Por mhm. interesante, sepse është ndaluar një zotri i ri atje I cili uh, është 21 vjeç dhe ishte me makinën e tij Ndërkohë që i jepte në një formë uh, sipas policisë të dyshimtë Sepse shkonte nga njëra korsi tek tjetra, pastaj tek tjetra, pastaj tek njëra, pastaj tek tjetra, pastaj tek njëra, pastaj tek tjetra. Ëm um, dhe ishte për qejfin e vet. Kështu që këta e ndaluan dhe i kanë bërë, siç e panë, uh, një kontroll të uh, imët të makinës ku mes të tjerave mm -hmm. kanë gjetur një kavanoz Një kavanoz. Një kavanoz, ë, um, i cili ishte prej qelqi me një kapak, domethënë normal, nuk kishte uh, asnjë etiketë përveç se një etiketë të vogël të bardhë, pra jo atë origjinalen që ky ia kishte me sa duket e kishte larë, me pak tela, ku di unë se çfarë ndonjëherë ato dalin edhe vetëm me ujë të po, ngrohtë e di. Ëh, mhm. uh, por ky kishte vendosur një etiketë të vogël asaj ku shkruante Nuk është hashash. Dhe dhe brenda ishte mbushur plot me hashash. Ëm um, policia Nuk është ashtu siç duket. policia e pa, e pa i zotëria, domethënë e pa atë etiketën tha nuk nuk është hashash tha. Po, ka mundësi të. Po kjo tha si hashash duket komplet kështu, po po thotë që nuk është, ata hape ti mbaj erë, po që ka hashash. Por që prandaj ka dalë në lajme sepse sepse ka tërhequr vëmendjen kjo etiketë, pra e e e shkruar qartë e zezë mbi të bardhë që thotë nuk është hashash. Or zotri, edhe pse pa pikë fantazie ideja. Edhe pse është është një kontenier, si thua, një kavanoz i tejdukshëm dhe gjithçka dukej brenda. Kështu që policia um, nuk e ka arrestuar këtë dhe as nuk ka ndaluar makinën apo um, nuk ka ndaluar as ata tre të tjerë që ishin në makinë, edhe ata mm. nuk ishin aspak të dehur. Um, siç merret vesh. Domethënë gjithçka që ndodhi do i vëmë një nuk përpara. Edhe këtë histori nuk e dëgjuat në radio. Anagrama për ditën e sotme nuk është Ky është, ky është një aksident i shkaktuar edhe nga nga reshjet e borës në Pas ka një shkak. në Maine të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ajo që është interesante mbas këtij aksidenti është që shteti Maine, uh, i cili ndodhet me që ra fjala në skajin verilindor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kufi me Kanadanë, domethënë Mhm. lart andeja. 75 makina janë janë përplasur me njëra tjetrën dhe çfarë ka ndodhur është që Maine është duke menduar që të heqi ligjin e lidhjes së rripit të sigurimit. Mm -hmm. Ju mhm. e shpjegoj pas pak sepse. sepse. Po, por ky aksident ka hedhur dritë mbi faktin që ndonjëherë rripi mund të mund të jetë i rrezikshëm. Mm -hmm. Mund të jetë i rrezikshëm. Që Kaca që e thotë këtë gjënë, por uh, Ëm, uh, varet, varet, kjo është kjo është një nga gjërat që që duhen thënë në fakt. Ë, uh, jo, mbaje pak atë bazën se doja të bëja një dallim midis uh, midis këtyre dy bazave. Për shembull, kjo që që ti vendos se çfarë e kam fjalën çfarë natyre i jep mhm. emisionit se si dëgjohet emisioni, varet shumë nga në radio. Nga ra jo, jo do të thosha nga baza, nga baza. Nuk kemi pasur neve baza tjera për shembull? Për po, e ehm, pasur qindra baza. Me qindra baza, thotë Altini, po. Ishte një bazë që unë ta kisha dërguar ty para ca kohësh, por ti më paske dërguar mua, aq shumë baza. S'e gjen dot tani. Nuk e gjen dot tani, nuk e gjen dot, është një bazë shumë e bukur, është kënga e hipopotamit. Ja ku e gjeta. E gjeta. Oh, po si e gjeta. Mund të, mund ose emisioni mund të tingëllojë kështu. Tani mund të rrimë të flasim për qejf. Si më shtruar. Shumë më shtruar. E kështu, e le të shikojmë se çfarë uh, fitoi. Le ta hapim edhe një herë. Uh, Olta ka. Hmm. Jo, jo. Më ka dhënë 500.000 euro dhe 100.000 euro për deputetin tjetër të PD. 500 plus 100 është e saktë, po, 5 byrekë plus një dhallë pra. Po, pra, po. Kjo është ide. Indriti dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Indrit, po nga i di të gjitha këto? Nuk e di. A Indrit? Hmm? Indrit Murgu, ka thënë. Hmm? Oh. Hmm. Murgu, flet vetë. Murgu. Flet mbiemri. Sepse çfarë mund të quhej një vrasës serial me pagesë, përse? Më dha një ide për roman. Murgu. Ëh? Kaç? Ai më thon të çuash okay. edhe. Mirë, shumë mirë. A mund të pyesim tani diçka tjetër miq të dashur nga lajmet? Ej, e bukur është kjo, ëh? Shumë e bukur është kjo. Sa të botë tjera ka si kjo? Ka boka Kaca, okej, okay. Po. nesem Të s'i dëgjoj Një kështë si Po gjithsesi, e, um, do të thosha, uh, përveç Tom Doshi dje, një deklaratë të bujshme e ka mbajtur edhe ky deputet i PS-s. E cila deklaratë më vonë është kritikuar paq, do thoshte Jeri. Mhm. Mm nga partia, nga partia e tij, nga nana grupi parlamentar, jo nana partia, mos e bëj tash me këto. Ç'i ke jo, këto? Nga partia më më. Sa është në Partinë Socialiste kështu më partia? Ç'i ke këto tash? Jo, të gjitha partitë në vetë janë të tjera. U bëre ti. Ke qenë ju kërkoj ndjesë. Okej. Unë dua motra parti. Për shembull. Nana parti. Nana po. parti ishte ajo e vjetra. Komshia parti. Tezja parti. Po le të themi mama parti. si ishte ai? Bashkëshorti i burrit të tezes. Ai ishte shumë i ah, bukur. Ah, bashkëshorti i burrit të tezes nga ana tjetër. Okej, mirë. Atëherë, uh, cili deputet tjetër prap? R.E.M. miq të dashur me Losing My Religion ora është 8:07 minuta mirë se keni ardhur në program është klubi mëngjesit që po dëgjoni në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Fatimen Notën edhe Lorin mëngjesi mirë mëngjesi çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 tani është koha për të dhënë uh, emrin e fituesit të anagramës është mbërthec kë, mbërtheckë. Mbërtheckë. Mbërtheckë. E ka gjetur Nevruzi 781 i mbaron numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, bravo. Nevruzi, Nevruzi, Nevruzi me numrin që mbaron me 781. 781 miq të dashur Nevruzi me 781 ka fituar mm. kontroll të plotë në Spitalin Amerikan këtu në kryeqytet, do të thotë një atë që quajmë tani check-up analizat e të gjitha gjërat e mira, kështu që uh, Nevruz urime, uh, ndërkohë që kemi edhe një fitues në lidhje me emrin e këtij deputeti tjetër që bëri një deklaratë dje, e cila pastaj edhe u kritikua në këto spektaklet uh, e zhurmshme e darkës për uh, për qëndrimin e mbajtur. Është Alda dhe ka thënë Ben Blushi. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplex. Ben Blushi që tha se ky ishte një sherr midis dy shokësh që u zunë për diçka e cila nuk më intereson fare se çfarë është. U mundua që ta karakterizonte pra të gjithë uh, gjën si një konflikt personal midis uh, Ramës dhe Tom Doshit, por Partia Socialiste po thotë që nuk është një konflikt personal i kryeministrit, por është është më shumë se kaq, është uh, Një pjesë shantazhi e ku di unë se çfarë ata kanë vendosur që ta quajnë. Po gjithsesi, se kjo është një histori ende duke u zhvilluar, një një histori ende duke u zbuluar, akoma s'i kanë dalë siç i thonë të gjitha petët lakrorit. Atëherë, atëherë, pyetja është, me çfarë është i bërë ky lakror? me çfarë do të ishte mbushja? Nëse ky ishte një lakror, po themi kështu, hipotetik, e ke parasysh? Në metaforë, po pra. Me çfarë do të ishte i mbushur ky lakror? Ëm, ehm, si ato byrekët që që Holta nuk i ha. nuk i pëlqejnë. I i do me gjizë, me gjëra me gjëra të mira. Spinaq ose. Po. Po. Tani ne flasim shumë me ndonjë për uh, ushqimin 069 20 70 222 069 20 70 222 midis nesh dhe jush me çfarë do të ishte i mbushur ky lakror. Ah, Altini ka bërë një zë tani miq të dashur, duhet të shikojmë, duhet të shikojmë se çfarë çfarë Altini na ka na ka përzgjedhur për sot është ideja e ndryshimit të zërit të një personazhi të njohur, të cilin ne duhet ta dallojmë tani. Është për të ardhur keq fakti që ku paska degraduar koncepti dhe gjuha që përdor një ministër i jashtëm. Okej. Okay. E kam mashtruar duhet të them. Një lajm interesant vjen edhe nga mm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me një portret miq të dashur, është portreti ë uh, i cili uh, paraqet ish-presidentin Bill Clinton në zyrën ovale, mm -hmm. siç quhet, në zyrën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një portret i cili është pikturuar nga piktori, artisti Nelson Shanks, um, dhe ai tregon Clintonin përpara një oxhaku. Duke pozuar për këtë pikturë. është i varur në atë që quhet Galeria Kombëtare e portreteve National Portrait Gallery, mm -hmm. uh, ku emra të shquar, figura të njohura të të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë portretet e tyre, uh, mes tyre, mes tyre sigurisht presidentët, por uh, ka ka shkaktuar tani mbas sa kohësh um, kërkesën nga ana e Clintonve, familjes Clinton, që mm -hmm. portreti të hiqet dhe të zvendësohet me një tjetër. Oh. Po pse nuk u pëlqen ky? Nuk u pëlqen portreti për një arsye që është zbuluar uh, nga piktori vetë. Po ta shikosh me vëmendje portretin e Zotit Clinton, mbi oxhak, mu në mes të oxhakut bie një hije. E vërtetë. Mm. Bie një hije. Po. po. Është hija e një fustani blu, i cili fustan ishte në një manekin. i mhm. vendosur në dhomë dhe është hija reale që ky fustan blu i vendosur në një manikin po. hidhte mbi oxhak. Tani piktori sqaron një gjë, kur Clinton ishte duke pozuar, manikini me fustanin nuk ishin atje. Por në momentin që Clintoni mbaroi pjesën e vet, po. Unë solla manikinin me fustanin blu e vendosa atje, nuk e pikturoi manikinin as fustanin blu, por pikturoi hijen që ai hidhte. Fustani blu mm. është fustani i famshëm që Monika Lewinsky ah. ose simbolizon fustanin e famshëm që Monika Lewinsky mbante veshur, fustani i cili ishte i njollosur me mm. presidentin mm. Clinton, mm-hmm. analizat e cilit me njollën e tradhtisë. Me njollën e tradhtisë, pra, fustani i famshëm me njollën e tradhtisë. Dhe ka pikturuar vetë. Ajo e kishte ruajtur. Mm. E kishte ruajtur sepse ishte bërë si, pis gjatë seksit me presidentin Edhe kishte dashur që të kishte një provë të këtij, që cilën cilën prova ajo dorëzoi. Në atë kështu që ky Viktor ka dashur që të shpreh diçka. Thotë është hija që ai la mbi presidencën si gënjeshtari më i famshëm i gjitha kohërave. Mm -hmm. Sepse ka akoma njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk ja falin Clintonit mënyrën se si ai e përdori uh, tavolinën e, e presidentit e për uh, për tavolinë qejfi dhe qejfet e tij dhe se si la një hije mbi presidencën me veprimin e vet. Kështu që ai ka shprehur këtë përmes hijes së një fustani blu mm -hmm. që nuk duket në në në kuadër, por, por që ka lënë atë. Po. Dhe Clintonët tani janë shumë të irrituar. Thon, "Aha, Ah, ku ka? Që ishte hija e ndonjë shqiponja, fikusi. Mm. A ku diun se çfarë, por që nga fustani blu. Hiqeni. Kjo është çfarë eh, mhm. çfarë ka ndodhur. Po, po flasin shumë për këtë. Lenny Kravitz miq të dashur vjen me The Chamber tani në Club FM në 104, kur të kthehemi do të fillojmë edhe me ca lojëra e pyetje për gjithë juve tani.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 Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mm-hmm. Është uh, momenti tani për Sharadion në klubin e mëngjesit, miq të dashur, gocat. E kanë menduar një fjalë, oh, janë gati. Atëherë objekti i kësaj loje është shumë i thjeshtë, gocat ë uh, Jeri dhe dhe Olta bëhet fjalë, mm -hmm. kanë menduar një fjalë. Ato kanë rënë në ujdi së bashku që ta ruajnë këtë fjalë prej nesh, unë dhe Altini të mos e marrim vesh se çfarë është. Ndërkohë, ndërkohë që uh, unë dhe Altini jemi gati për ta zbuluar, juve mundet gjithashtu të na ndihmoni. Në 069 20 70 222, 069 20 70 222 Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Një një, okej. Mm. Goca, është, është një gjë artistike. Jo, nuk do thosha yeah. diçka artistike. Jo, është artistike, është një vegël pune. Jo. Është një ushqim. Mm -mm. Një gjë gjallë. Jo. Është një koncept i ri. Jo. Siç e patë, u deshën rreth 41 sekonda për t'u zbuluar se cila është fjala e tyre. Imagjino, bravo, imagjino. Shumë shpejt këtë. Faleminderit, faleminderit. Jam shumë i lumtur që ta ta mbajmë sa më gjatë këtë moment radiofonik. Po. Çfarë? Ju as zbërthyen këtë special. Po. Ishte zbërthimi i Sharadios miq të dashur nga nga Blendi dhe Altini. Kur punojmë në grup aty mund bëjmë çudira. Njëri me tjetrin. Është për të zgjuar Skalidi. Mirë, okay, faleminderit. Është Kwabs që do vijë tani me Walk në A dëgjon, a mund të bëjmë mund të bëjmë mund të bëjmë një ëm mm. mund të fillojmë një quiz me seri? Dakord. Si thoni? Tematika, cila do të jetë? Gjuhë nga bota. Okej. Okay. Gjuhë nga bota. Mhm. Mm Atëherë. Keni parasysh që shtetet e bashkuara të Amerikës janë 52. Mm. 50 shtete kontinentale, Maine dhe Hawaii. Pyetja është në cilin nga këto shtete ose cilin nga këta shtete është ai që ka përqindjen më të lartë të njerëzve që flasin frëngjisht. Mhm. Mm 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Në cilin prej shteteve të bashkuara të Amerikës flitet frëngjisht më mhm. shumë se në të tjerët. Mm -hmm. 069 20 7222 pak uh, histori mund të ndihmojnë atë. Mm -hmm. Kthehemi pas pak. 069 20 7222 është kuaps. Hundred headlights making me blind All of your pleasures Atëherë le ta nisim me këngën e ditës, është Eriona 566 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Bravo. Lumtë goja. Mhm. Ndërkohë sharadio jonë ishte çerdhe. E E ka vërtet. gjetur Helisa, fiton dy bileta për në Cineplex. Oh. Bravo, E bravo. vërtet. Luiziana ishte kuici yt Blend. Është Eni fiton dy bileta për në Cineplex. Grazie. Louisiana miq të dashur është shteti ndër Shtetet e Bashkuara të Amerikës që flet më shumë frëngjisht se të tjerët. Ishte një tokë që i përkiste dikur Francës, e shitur nga Franca drejt SHBA-s në një periudhë kur Napoleoni donte të shiste gjona nga shtëpia. Okej, mirë, um, tani tani kemi një tingull misterioz dhe pastaj do të bëjmë edhe Kthimin e Sharadios, vajzat, vajzat kishin si fjalë fjalën çerdhe. Që ne zbuluam, mm -hmm. ishte një çerdhe miq të dashur. Shumë e thjeshtë. Po, ishte shumë e thjeshtë, uh, edhe u gjet. Tani mbani vesh, duhet të zbuloni se çfarë është duke ndodhur këtu, çfarë është ky tingull, çfarë po dëgjojmë. Edhe një herë. Qoftë Olta nuk shkrep uh, mouse-in e saj. Pa pa tjetër aty. Okej, kjo është. Okej. 069-20-7222 Dërgoni mesazhet tuaja Është një regjistrim origjinal i kësaj gjëje duke ndodhur mm -hmm. Okej? Kështu është dëgjuar në atë rast Ky është Ky është tingulli. Dakor. Dakor. Mhm. Mm Atëherë jemi gati? Gati. Do të bëjmë tani kthimin e Sharadios. Fjala juaj është send? Ja. Është një gjë që hahet. No. No. Një është një njeri. Jo. Diçka jo. e gjallë apo jo? Nuk është e gjallë, jo. Është një koncept. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm po, po, po, këtu po. e afrori. Po ieri, po. Pozitiv. Pozitiv në fillim, negativ nga mbrapa. Pozitiv, negativ, kjo është e diskutueshme. Pra mund të fillojë mirë dhe përfundon keq. Ose si çdo gjë, si çdo gjë. Është si thuash për shembull martesa, pozitive mm. apo negative? Po, për disa është po, pozitive. Po, për disa është pozitive. Më shumë anon nga pozitive. Po, po, po, më shumë. Ah, po, pra, po. Edhe kjo më shumë anon nga pozitive. Qëllimi, qëllimi fillestar jo gjithmonë, jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve është është i mirë, por mund të jetë edhe pak si thuash ka një lloj presioni, tensioni që e shoqëron këtë gjë më pas, një lloj përgjegjësie, do thosha, apo jo. Që duhet të mbash. Mban një përgjegjësi, mm. po. Mund të hyjë kushdo. Praktikisht, kushdo. Praktikisht. Praktikisht po. Kushdo, por mm. ka ca kushte ieri. Jo kushdo në të njëjtin nivel. Mm. Ka ca kushte. Ka ca kushte. Kur i hysh Kur i hyn kësaj, pastaj ke përgjegjësira. Kjo, mhm, mm të lidh në një farë mënyre. Me këtë. Fillon me po apo jo? Jo. Jo. Me sh. Jo. Jo. Bëdhe i Ha goca Unë nuk kam asnjë ide Një, një marrëveshje që fillon me k Kon E cila jo, jo, jo, një marrëveshje që fillon me k po, E cila të lidh E cila, e cila të bën përgjegjës për një gjë Që mund të kthehet në një stres dhe presion Të madh për ata që e marrin fillim për një Djegiet në lëkurë shkaktohen nga faktorë të ndryshëm. Mund të jetë produkt i diellit, nxehtësisë, elektricitetit e të tjerë. Ja si mund t'i trajtojmë djegiet e lehta në mënyrë natyrale. Çaji i zi. Acidi tanik i këtij lloj çaji do të absorbojë nxehtësinë e djegjes. Kjo do të favorizojë një shërim më të shpejtë. Në të njëjtën kohë do të lehtësojë edhe dhimbjen. Vendosni disa bustina në një gotë me ujë të ftohtë, lërini aty për disa minuta dhe më pas hidheni ujin mbi zonën e djegur. Një tjetër mënyrë është dhe vendosja e bustinave të ftohta mbi zonat e djegura në mënyrë komprese. Vaji esencial i livandos ndihmon në desinfektimin e plagës dhe minimizimin e dhimbjes, madje do të reduktojë rrezikun e mbetjes së shenjave në lëkurë. Mund të aplikohet direkt mbi lëkurë ose mund të hidhen disa pika vaji livandoje në një garzë dhe të vendoset sipër plagës. Përsëriteni këtë për disa ditë me radhë. Uthulla do të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve. Tretni një sasi uthull në një sasi uji dhe përdorni përzierjen e përftuar për të pastruar zonën e djegur. Më pas mund të mbuloni zonën me një garzë të spërkatur me këtë përzierje. Duhet ta ndryshoni garzën çdo 2-3 orë. Dhe duhet të keni parasysh që uthulla e mollës është më efektive për të trajtuar djegiet nga dielli. Mjalti, duke qenë antibakterial, do të ndihmojë në dezinfektimin e plagës. Ai është gjithashtu një antiinflamator natyral. Për ta përdorur, hidhni pak mjaltë mbi një garzë dhe vendoseni direkt mbi plagë. Ndërrojeni 3-4 herë në ditë, pastaj fshiheni me ujë të ngrohtë për një shërim më të shpejtë. Aloe vera, Pasi të pastroni zonën e djegur, prisni një copë aloe vera dhe aplikoni xhelin e ftohtë direkt mbi plagë. Vetitë analgjezike të kësaj bime do të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve, gjithashtu ajo ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të lëkurës. Patatet. Prisni një fetë patate, qërojeni dhe fërkojeni me kujdes mbi plagë për 4 minuta. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Kjo është një zgjidhje efektive për të reduktuar dhimbjen dhe evitimin e krijimit të flluckave. Qepa. Squfuri dhe kuercetina e qepës qetësojnë dhimbjen, gjithashtu eviton krijimin e flluckave. Prisni një qepë dhe aplikoni lëngun e saj mbi zonën e djegur. Është e rëndësishme që ta bëni këtë menjëherë. Përsëriteni këtë për disa ditë me radhë. This is Club FM 100.4. Gwen Stefani miq të dashur me Baby Don't Lie, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Herin, Martinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Atëherë na e gjejmë dot se çfarë është kjo moj Olta. Më kanë thënë thyerje një veze për të skuqur. Të bëftë. Dhe janë të saktë. Tani se për çfarë është thyer veza? Kjo është kjo është jashtë dijenive të mia. Unë mund të flas vetëm për fakte që di. Po, zakonisht kjo është një vezë. Që i pi të gjalla, po. Dhe gjuha që përdor një ministër i jashtëm. Zero gjashtë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues. Okej. Mund të bëjmë një tjetër pyetje nga gjuhët, meqë jemi tek gjuhët, miq të dashur. Sot në klubin e mëngjesit unë kam një quiz me seri, Gjuhët ne i duam shumë. Ë uh, mhm. shqiptarët flasin lloj lloj prej tyre, i flasin mirë, kështu që pse jo, sot një quiz me seri për gjuhët. Nuk e di sa shqiptar ka për shembull që flasin romanshin. Romanshin. Mm -hmm. Romanshi është gjuha zyrtare e kantonit Graubünden në këtë vend. Kujdes. 069 20 70 222. Mirë. Hmm. Do bëjmë pas pak i vjen. Tani meqë more vesh se kujt i ra Blendi. Tani je më i qetë. Meqë more vesh se nga po. pyetjet. Po patjetër. Do të do të kemi kujdes për të. Do kemi një ndryshim. Me një fjalë Altin ka bërë sa ka bërë një set me foto zogu ma i mirë prej krejtve. Oh my god. Po. Zogu ma i mirë prej krejtve tuna është realizuar ca foto shumë erotike, shumë të bukura. Ku uh, këto kanë ardhur nga burime të brendshme. Tash nuk e themi dot tani se si kanë ardhur, nuk. Le të themi që nuk janë nga celulari im. Por mund të ishin qoftë se i kërkon uh, në po, internet sepse janë uh, të disponueshme kudo. Fantastike pas të dalë, nuk e di. Mund t'i bësh një print screen po duash? A ka ndonjë foto tjetër apo? Ka edhe një foto tjetër, por uh, atë nuk e tregoj dot për efektin që fëmijët mund të jenë duke parë televizor dhe kam frikë që apo punë e madhe. Ha? Po kanë ikë... Altini është i paduruar. Ne fëmijët tani kemi, ne fëmijët tani kemi shumë të vegjël. Më ka vaguar pa bër. Të pa djegur. Ja dhe një tjetër, ja dhe një tjetër kam, po kjo për ty është. Po ndonjë për Lorin ke? Ja. Po nejse, po, mendoj, po pse i bëjnë vajzat këto, këto foto? Pse zhvishen? Pse po, nxjerrin gjokset përjashta? Ora është 9:54 minuta, vazhdoni të jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ora është tani 8:54 minuta, miq të dashur, ne ju përshëndesim nga Club FM në 104. Dëgjo, do e dëgjojmë edhe një herë këtë zërin. I cili ka marrë, kësaj here njëri do të bëhet viktima e lojës E dëgjojmë pra. Mm, mm, mm, po ndonjë tjetër or ta po. Kaq. No. Okej. Okay. Është për të ardhur keq fakti që ku paska degraduar koncepti dhe gjuha që përdor një ministër i jashtëm. Atëherë ky është duke kritikuar rëndë mm, mm, mm, një ministër të jashtëm në koncept dhe në gjuhë. Ky miq të dashur është një personazh Jo vetëm i njohur, por po, edhe i rëndësishëm. Edhe i panjohur. Po. Ka një, një jo. anë të tij, njëra anë e tij është është është pak pak e njohur. Po, po ana tjetër si është? Po të gjithë e kanë një anë pak të njohur. Jo, e kisha fjalën kështu si. Jo ana e brendshme, ana e mbrapshme. Ana e majta, e djathta, domethënë. Gjithsesi. Okej, okay, mirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mhm. mhm. Atëhera na kanë gjetur se në cilin ë uh, cilin vend ndodh që të jetë romanshi gjuha e folur. në njërin prej kantoneve. Wow, më kanë thënë Zvicër. Në Graubünden të Zvicrës, wow. ja. Bravo. Është Ergeni 721 mbaron numri fiton dy bileta. Graubünden të Zvicrës është e saktë. Mirë, uh, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Edhe kjo nga gjuhët miq të dashur. Hello, hello. Mm, mm, mm, mm. mm. Atëhere, atëhere Kjo, miq të dashur Me 9 milion folës Tam. është gjuha më e përhapur skandinave 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Kini parasysh që vendet skandinave mm -hmm. Kanë secili prej tyre gjuhën e vet Po, e vërtetë Nuk flasin të njëjtën gjuhë Secili vend skandinav ke finlandisht, mm. ke suedisht, ke norvegjisht, ke edhe danisht ose daneze. Po. Nuk e di tash, ha? Gjuhën daneze, këto të katërta. Daneze po. Këto të katërta, norvegjisht, daneze, finlandisht, suedisht, mm -hmm. janë gjuhë skandinave. Mm -hmm. Pyetja është, me 9 milion folës, Kjo është më e përhapura prej tyre. Cila prej tyre? Mm. Me 9 milion folës, kjo është gjuha skandinave më e përhapur. Cila? Kthehemi pas pak tani është Sam Smith. Kjo është Like I Can në klubin e mëngjesit. He could be a preacher when your soul is damned. He could be a lawyer on a witness stand, but Atëherë Jeri është viktima e lojës tonë, miq të dashur sa e njohim kolegun, kolegen, sot i ka rënë Jerit fati, kështu që unë kam tre pyetje, të cilat do ja drejtojmë Jerit mbas pak, por më parë këtyre pyetjeve do t'u përgjigjen Aldini dhe Olta, të cilët janë gati për të provuar se e njohin mirë kolegen. Detyra juaj, nëse doni të merrni një pjesë në këtë lojë dhe është atëherë do të japim për uh, këtë, do të japim një Kupon për një drekë të lavdishme tek Chakra Jon. Chakra Jon ka një festë të ngjyrave që ndodh në datën 6 mars. 6 mars kanë një bufe të hapur, është festa e ngjyrave. Ë uh, në 6 mars njerëzit mund të shkojnë atje dhe do të provojnë uh, një shije të jashtëzakonshme indiane të kuzhinës. Olta është duke lëpirë buzët ndërkohë që po. flasim, lëpi prapë. Ashtu. Tani kuponin uh, që kushton uh, 1500 lekë. Ta marrim. Do ta japim tani për atë që do të jetë me tre përgjigje si të Jerit. Jeri është larguar ndërkohë Jeri nuk na dëgjon. Okej. Okay. Atëre, çuna dhe goca. Gati. Boni gati. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Jeri. Do zgjidhje mm. që një ditë të tensionuar pune me përgjegjësi të larta, ta mbaje 10 orë çiçin apo në të njëjtën ditë të tensionuar pune, mm -hmm. të shkoje në banjo çdo 10 minuta. Ta mbash 10 orë Apo të shkosh çdo 10 minuta. Që nga 10 orë, një orë të shkon 10 orë torturuese apo të shkosh çdo 10 minuta. Do jetë më lirshëm nëse shkon çdo 10 minuta, por ka ka pak punë. Imagjinoje. Po, por mund të mbasi 6 herë çdo orë. Mund të mbasi njerëzit që po. mund të ketë rreth po. rrotull. Nga ana tjetër është një mbajtje, mbajtje, mbajtje, po. mbajtje, mbajtje, mbajtje. Mbajtje pa fund. Mbajtje, mbajtje, mbajtje, mbajtje, mbajtje. Deri në plasje veshke. Deri në plasje po. Okej. Kjo është uh, dilema e parë. Dilema e dytë për Jerin është kjo. Jeri. Do të zgjidhje të kishe një dashuri të madhe për dikën që ndodhet nga ana tjetër e një flete xhami. Për gjithmonë. Për gjithmonë. Apo marrëdhënie të bollshme me dikë që ndodhet këtej xhamit, por që nuk e do. Ah. A këtu është Pra janë dy opsione. Është dilemë e vështirë duhet të them. Djali që jeri do. Do tregohet karakteri. Djali që jeri do do të ndodhet këtej andej xhamit, Në jeri mund ta shoh Mund të bëjmë pantomima E kupton se çfarë Gjatë gjithë kohës për vite me radhë Por kurrë Kurrë Po thënë që do të këtej xhamit Dashuria thyen dhe xhamin në Shemb dhe male Xhami i pathyeshëm i jetëve tona Nuk e dim sa do i durojë jeri xhamin Dhe, dhe, dhe Opsioni tjetër është që të ketë dikë Për cilin nuk ka ndonjë dashuri Por që është aty Mish I prekshëm E dhimbshme duket. Okej. Okay. Se dha ajo tortura tash i mbas xhamit. Edhe Imagjino jo. vitin e parë, okay, po vitin e dytë. Ishte mund të bësh kreativ duke përdorur xhamin, edhe të paktën duket. Syri, është të paktën syri. Po, mund ta bësh kështu, ku diun. Mund të kalosh arrin të shihesh. Mund të shihesh. Po. Është një dashuri qiellore. Mund të shihesh, edhe mund të jenë në privatësinë e tyre, ëh, janë po, vetëm këta të dy vetëm në xhamin atje, nuk është se i shikojnë të tjerë. Vetëm xhamin mes. Mund të duan me atë xhamin mes. Po po po. Torturuese do jetë, po gjithsesi. Okej, okay, pyetja e tretë dhe e fundit është kjo. Jeri do të zgjidhje të jetosh në një botë ku ti del tek Fevziu dy herë në javë. Mhm. Mm dy herë në javë jeri e ftuar po. tek Fevziu. Te opinion. Apo, apo të ishe Shoqe dhome me Andrea Stefani. Oh my god. Të ndaj një apartament pra me Andrea. Nuk e di, o ta shohësh dy herë në javë Andrean atje. Ose si. Është një idhaj gjë, është një idhaj gjë. Andrean ku do me pra, vete do. Të jetoj me Andrean, të ndaj një apartament me së cilin dom në tyre. Po sigurisht. E kupton? Apo apo të ftohet Jeri në Opinion për gjithmonë dy herë në javë, çdo javë, pa fund. Me Andrean. Jo gjithmonë. Dy herë në javë. Të paktën dy herë në javë. Vetëm dy herë në javë. Okej. Okay. Dy herë në javë dhe kaq. Okay. Kjo është pra. Kjo është pra. Pyetja e parë edhe një herë tjetër. Pyetja e parë ishte të mbash ta mbash 10 orë apo të shkosh në banjo çdo 10 minuta apo të të apo jo. Ta mbash 10 orë, apo të shkosh në banjë çdo 10 minuta. Të kesh një dashuri të madhe përtej xhamit, të cilin nuk e prek dot, apo një dashuri jo aq të madhe, por këtej xhamit që e prek sa duash. Pyetja e tretë fundit është të dalësh dy herë tek Fevzo çdo javë apo të kesh Andrean? Shok dhome. Okej. Okay? Kaq. Këto janë pyetjet, dilemat janë për Jerin tani. Ne largohemi, shkojmë tek Imagine Dragons, kjo quhet Shots, që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit.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 Mm -hmm. Në lojën tonë sa e njohim Jerin, sa e njohim Jerin, gati Jeri. Gati, gati Jeri. Përgjigja e parë për ty Jeri është kjo. Në një ditë të rëndësishme profesionale, do të zgjidhje që ta mbaje për 10 orë apo të shkoje çdo 10 minuta në banjë. Ta mbaje. Mirë, ne kemi bërë maratonat, kështu që unë do zgjidhja ta mbaja. Ta mbaje 10 orë, po, bravo. Çdo 10, 10 minuta është e tmerrshme. E di, e tmerrshme është. Po, bëhet shumë e bezdisshme. Kjo janë po, gjithmonë kemi dal mban. Sa kam parë Jeri? Mm. Dilemat janë gjithmonë midis. Gjatë maratonës. Dy dy tmerresh. Çdo siklet. Nuk e di, Jeri minuta është ajo. Jeri e zgjodhi. Jeri zgjodhi. Që do ta mbante 10 orë. Ta mbaj 10 orë, po. Bravo, bravo. Dhe kontakt fizik me të Nuk do, do të kishte deri deri aq sa lejon xhami. Do prekë xhamin. Do prekë po. xhamin, do bëni nga këto kështu. Do ishte mm. domethënë që xhami do të ishte ai që hoca do të lejonte nxehtësinë, domethënë trupit të atij, por jo jo më shumë se kaq. Mhm. Mm Gjithmonë me një vetë xhami përpara. Po. Se më bëjnë hapur pikërisht. Ashtu, apo, apo, një dashuri jo dhe aq të madhe, mm -hmm. më ndikon që ndodhet këtej xhamit. Po që do ngopesh i. Me dashuri, fjala. Po nuk po, do. Po jeta është për të jetuar dhe jo vetëm për të ëndërruar, kështu që unë do të zgjedh opsionin e dytë. Një sekond, një sekond, një sekond. Oh my god. Okej. Okay. Doja të thosha që mm. që në domethënë xhami midis, po nuk është se ju shikojnë të tjerë. Një dashuri përtej xhamit të dy këta kanë menduar që ti do zgjidhje romancën me xhamin. Shiko jeta është shumë e gjatë dhe nuk vlen vetëm të ëndërrosh gjatë gjithë jetës, a? Atëherë. Duhet të jemi ndonjëherë me këmbë në tokë. Le të themi që fituese ishte ajo pa xham. Okej, jo ajo me xham. Ajo me xham. Ajo pa xham këtë radhë. Bravo Jeri. Ajo pa xham pra. Kështu që asnjëri as tjetri s'e gjeti kjo është. Jo, nuk e gjetët as ju as. Ne menduam si për vete. Falja, mund ta gjejë njëra te pyetja e dytë. Jeta përvojë se e ke unë kam dhënë përgjigjen Altin. Atëherë pyetja e fundit, pyetja e fundit është kjo. Jeri. Mm. Do të zgjidhje të jetoje në një botë ku dy herë në javë del tek Fevziu. E ftuar tek Fevziu, mm. dy herë çdo javë. Dy herë në javë. Apo në një botë ku ti ndan një apartament me zotin Andrea Stefani. Po e kruan me po. me me thika të tij. Pastaj del ti edhe do të shkojë. Jo, më pëlqen të jem e lirë, jashtë Andrea Stefani. Po dy në javë s'je e lirë, dy në javë të vetë. Po të paktën ka larmi te Fevziu se ka njerëz të ndryshëm. E drejtë, e drejtë është. Edhe Andrea na thekë. Më mirë njerëz të ndryshëm sesa gjithë kohës. Atëherë nuk do më bëj. Unë thashë shok dhome me Andrean, jo të lidhesh po, pra. kërthizën me Andrean. Po e keni një shpi. Shok dhome ai ka punën e vet, del, bën xhiro nga liqeni çka bën ato vrapin e mëngjesit. Edhe ti punët e tua. Ti fitosh në Brazil. Ke ndarë dhomë me dikë. Hm? Ke ndarë në një shpi me dikë? Patjetër, po jo me Andrean. Po dua të them që nuk është lidhje kaq ngushtë, po, apo pra. Okej, mirë. Dera ka çelës mbrapa. Atëherë, atëherë le të shikojmë. Çfarë ka thënë Olta? Të ftohet tek Opinioni, bravo. Bravo, bravo. Mhm. Dy herë në javë te Fevziu. Bravo. Bravo juve që e njihni kolegen njësoj, dy nga tre të mundshme, të dy, bravo ju qoftë. Mirë, dëgjo, do të bëj një tjetër pyetje nga, do të shikojmë edhe kush e ka fituar nga ato përgjigje që kanë ardhur me SMS, por më parë dua të pyesim ëm um, Oltën se kush është fituesi? që ka thënë se ndër gjuhët skandinave, suedishtja, miq të dashur, me 9 milion njerëz që e flasin, është më e përhapura se të tjerat. E ka gjetur Matilda, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Suedishtja është pra gjuha më e përhapur skandinave, 9 milion folës të suedishtes, më pak të norvegjishtes, danishtes edhe Këtyre gjuhëve a edhe finlandisht. Unë thamë atje, bëj një pyetje tjetër pyetje, kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë. Yupik Yupik mm -hmm. është një gjuhë e cila flitet nga rreth 15000 njerëz në Siberi. Yupik flitet nga 15000 njerëz në Siberi. Dhe në këtë shtet amerikan gjithashtu. Pra në cilin shtet amerikan? Flitet në Siberi, mm -hmm. por flitet edhe në një shtet të Amerikës, gjuha Yupik. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkroni dhe emrin për të qenë fitues Në cilin shtet të Amerikës flitet gjuha Yupik Që flitet gjithashtu nga 15.000 njerëz në Siberi Mary J. Blige do të vijë tani ajo këndon këngën One Ora është 9:29 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Olta do të na thotë se cilët janë fituesit e radhës. Patjetër, Jeri për lojën sa e njohim Jerin është Anila, fiton një kupon tek Chakrajon. Chakrajon, Chakrajon, bravo i qoftë. Ej, Chakrajon miq të dashur ka ka një bufe të madhe të paska degraduar koncepti dhe gjuha që përdor një ministër i jashtëm i Ky s'është Bujar Nishani. Ky është ta gjem dhe një Ky mund të jetë Al Kaeda me ISIS, po po mua nuk, a? Do ta gjem dhe një nga gjemi se rasizmi. Okej, dakord. Është për të ardhur keq fakti që ku Jam i sigur që edhe ti mund ta kesh bërë ndonjëherë. Oh, më duket se unë e gjeta. Ose është diçka që e bën njeriu. Mhm. Mm Mbylle pak të? Në kohë tjetër. Kujdes. 0692070222 0692070222 çfarë është vendosur atje? Keni ka Jeri. Do dua t'ju tregoj një histori dashurie, si ajo që më bëtë pyetje mua, pyetja e dytë po. përtej xhamit. Kështu ka ndodhur sepse ka ndodhur përtej ekranit të një kompjuteri. Bëhet fjalë për një grua nga Amerika, e ka emrin Sara, e cila është njohur nëpërmjet uh, rrjeteve sociale me një djalosh mm -hmm. që e ka emrin Chris Olseni. Mm -hmm. uh, Kështu të paktën është paraqitur në në Facebook dhe me fotot që kishte vendosur. Sara është rreth të 50-tave, ndërkohë ai është uh, diku te 30 vjeç dhe kanë filluar të kenë një komunikim nëpërmjet internetit. Dhe uh, ka zgjatur 7 javë uh, komunikimi i tyre rregullisht dhe Chris i ka shprehur dashurinë e madhe duke e quajtur Sarën madje zonja Olsen. Por për shkak se Kris jetonte në Afrikë dhe sipas tij ishte duke u marrë me një mision shumë të rëndësishëm aty, i kishin vjedhur një ditë të bukur kartat e kreditit dhe i kërkoi wow. lek zonjës. Mm, Orsen. Paska ngelur pa para ai. Po, dhe ajo ja ka dërguar. Më pas dy ditësh i ka kërkuar sërish lek duke treguar një histori tjetër të çuditshme dhe Sara aktualisht i ka dhënë atij plot 1.5 milion dollar pa e takuar asnjëherë dhe dihet që tani më Kris pasi ka marrë gjithë ato para është zhdukur dhe nuk komunikon më me Sarën. Mm. Wow. E mori përgjigjen Aldine. Paska qenë goxha. Goxha e pasur kjo grua. Pra. Thank you Jeri. Asnjë gjë, të lutem. Një histori tjetër interesante, interesante. Kjo është makabre fare, por është një grua e çmendur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Historia e saj më kujton uh, këto Mm. Historitë e Edgar Allan Poes. Uh, por kjo quhet uh, Melanie Nash, është 53 vjeçe dhe është akuzuar sepse ka hapur varrin e të jatit, oh. i cili kishte vdekur që në vitin 2004, 11 vjet varrosur burri i botës dhe Melanie Nash ka vendosur që ta hapi varrin për të parë se ku është testamenti i vërtetë i plakut. po, po, e bindur që motra e saj Suzy, Suzy Nash, mm -hmm. ja ka hedhur Nuk ka mundësi tha babai të mos më lërë mua asgjë. Asgjë. Unë isha, Unë isha vajza e dashur e babait. Po, unë isha vajza e dashur e babait dhe wow. e ka e ka mbledhur mendjen dhe një natë ka shkuar në varreza, ka mm -hmm. hapur varrin, arkivolin, ka hapur dhe arkivolin dhe ka kërkuar se mos me arkivolin atje dhe kufomën do të jetë edhe testamenti që ajo priste që t'i linte asaj, ca gjëra më shumë. Mm -hmm. Por çfarë ka gjetur në arkivol përveç kufomës së të ndjerit baba, mm -hmm. ishte një shishe vodka dhe një paketë cigare. Mhm. Të cilat kjo që i kishin rezistuar kohës. I kishin rezistuar kohës, po. Të cilat kjo mbasi e ka parasysh e lodhur nga nga kontrolli i imtësishëm që nuk po e gjente. Ka marrë cigare. Ka Ka pirë sipër varrit ku e kanë gjetur. Këtë e shtoj unë, nuk e di nëse ka pirë sipër jo, jo, varrit, jo, por që e kanë uh, gjetur policia. Ka pirë nga dëshpërimi se nuk e gjeti. Po. Ë uh, ajo akuzohet për uh, për dhunim të një varreze që është krim atje dhe ka pranuar që të vetë shpallet fajtore në mënyrë që të shmangi një gjykim mm -hmm. dhe të marrë një dënim diçka më të ulur, por që uh, asaj i mbetet fiksim. Babai s'më la asgjë. Tashi dështimi është edhe më i plotë, do ketë kohë ta mendojë në burg, domethënë se si se si babai nuk i la asgjë. Por që arriti deri aty, e hapi arkivolin? Sepse sepse duhej varrosur, se ajo ka menduar që motra Suzi e ka bërë motra, e ka futur testamentin me të vdekurin në mënyrë që ta zhdukë. Mos kishte lënë gjurmë. Mos kishte mm. lënë asnjë gjurmë, sepse diçka do të ajo, për shembull, apo diçka tjetër, por u desh ta fuste atje brenda dhe pa lidhje fare. Po s'u gjet, nuk u gjet. Mm. Ëm, um, kështu, kaq. Suzi, një mm. pyetje kishte si ishte babi. A ishte mirë? Ishte mirë, po. Ka lukur. Po. E tmerrshme sa njerëz. Vazhdon të pinte akoma. Vetëm kot, se lukur. Kush do ta bënte nga juve? Për cilin për cilin unë po, po. duhet ta njoh. Kjo është pse ajo është e famshme. Apo jo. Apo po. Po. Tani, um, Olta. Po po. Kemi një fitues? A a winner. Më kanë thënë Alaska. Alaska është saktë. Është Elvana fiton dy bileta për në sinema. Bravo. Atëherë, kjo ishte kjo ishte pyetje interesante, ë uh, edhe për faktin që Jupiku pra gjuha Yupik, një gjuhë mm. e, e e e folur pak në botën tonë sot, ëm um, flitet në Siberi dhe pastaj ajo që duket në anën tjetër, domethënë po ju e dini që Siberia dhe dhe Alaska janë janë pranë, po, ndahen vetëm tjetër. Mhm. Ndahen vetëm nga ngushtica e Beringut, siç quhet, që dikur ka qenë e ngrirë, e tillë që njerëzit mund të ecnin në këmbë mbi akull nga Azia për në Amerikë. Mm -hmm. Madje mendohet për shembull që Edhe majat që kanë kanë populluar deri në Amerikën e Jugut, në fakt kanë ardhur, si të thuash, nga Kina, janë ngjitur lart përmes ë uh, Siberisë dhe pastaj kanë kanë kaluar akullin ose ngushticën e Bering në Amerikën e Veriut, mm -hmm. në Alaskë dhe pastaj kanë zbritur po, në Kanada deri deri në Amerikën e Jugut, duke duke zbritur dhe prandaj mm -hmm. ngjajnë ngjajnë si të thuash kanë atë fizionomi të për të përbashkët. ë popujt e këtyre vendeve që kanë mm -hmm. një gjë prej aziatiku për shembull mm -hmm. edhe mhm. majat e me atë. Po gjithsesi, kështu që kështu që Jupiku flitet në Alaskë gjithashtu e jo vetëm në Siberi. Mirë, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Mm -hmm. Tjetër. Bibla, miq të dashur, Bibla, libri uh, i shenjtë i të krishterëve, është i shkruar në disa gjuhë, Është shkruar në disa gjuhë. Pjesa e Dhiatës së Vjetër për shembull është në hebraisht, por pjesë të tjera ka ka gjën disa se nuk dua t'i përmend të gjitha tani se pastaj mm. më bëhet më mhm. bëhet pyetja nul. Pyetja është kjo. Letrat e Palit. Letrat e Palit, Pali mm. shkroi një seri letrash drejtuar kishave të ndryshme, ku janë edhe këshilla thelbësore dhe si të thuash substanca e e doktrinës e përmbajtur, letrat e palit janë shkruar në një version të kësaj gjuhe. Versioni quhej Koine. Koine. Mhm. Mm është një version i kësaj gjuhe. Në këtë gjuhë i shkroi Pali, apostulli Pal, letrat e tij. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Dakord. Dakord. Në rregull, mirë. Ah. Faleminderit, çuna dhe goca. Ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit në Club FM në 104. Ka një pyetje mm. për uh, juve këtu. Kjo, kjo uh, historia um, e e deputetit Tom Doshi, akuzave që ai ngre përjashtimin e tij nga partia, kërcënimeve të tij për luftë të hapur ndaj kryeministrit. deklaratat e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, deklaratat e Bashkimit Evropian, etj. Debatet e darkës e gjithë kjo kakofoni pra apo ngjarje që që ndodh. Juve si ju bën të ndiheni? Është kjo është kjo diçka që ju ju dekurajon, që thoni bobo, sa keq, ku kemi mbërritur? Edhe pse nuk është një surprizë, kush e di se çfarë, se këto janë thjesht hapje e gjërave që po, aty ishin. Po, hapet kutia e Pandorës. Aty ishin, nuk është se u bënë sot, po, domethënë. Kanë vite që janë aty në fakt. Apo, apo ju gëzon fakti që më në fund, më në fund po nisin ca përballje që mund të shkaktojnë që të ketë një lloj pastrimi, po themi, nga ca elemente të këtilla, të të të politikës në përgjithësi. Se për shembull, e thonë kur ekspozojnë njëri-tjetrin, ëh, mm Thonë ti je i tillë, ti je i tillë, ti je i tillë. Do të mendoni që kjo mund të çonte? Këtë e kanë bërë, këtë e kanë bërë gjithmonë, no? të dyja palët akuzojnë njëra-tjetrën për çfarëdo lloj gjëje që të dhe për gjënë më të rëndë. Janë akuza, janë akuza, gjithsesi kanë një gjë. Se këtu ndryshon pak, Se ky ka kështu. Ai thotë Ilir Meta ka paguar të më vrasë. Mm, dhe kjo është diçka po shumë serioze. Ilir Meta është i korruptuar. Ë uh, një gjë që mund ta kenë thënë kështu pafund. Që dihet botorisht. Nga nga nga të tërë. Dihet që e kanë thënë domethënë. Nga po miq dhe armiq. Po. po. por por por kjo është është shumë konkrete. Po. Është kjo një gjë që si ju bën të ndiheni, e kanë patalli. Po, është është kjo që thotë Jeri, pra që këtu mbase mund të ketë diçka ndryshe, akuza kundër akuza Ka vite në fakt. Mundet ndonjë e mirë të vijë nga kjo? Po, Shpresoj. Le të shpresojmë që po. Unë mendoj se prap nuk do të ndodhë asgjë. Ka njerëz për shkakun që do donin që të që të merreshin me politikë, por që nuk merren me politikë, flas për intelektualë të vërtetë mm -hmm. të këtij vendi, njerëz me kontribute, njerëz me moshë, njerëz me libra të shkruar e të botuar, njerëz me integritet, dinjitet, të cilët nuk afrohen në politikë, Për shkak se thonë që është një mjedis jo natyral për mua. Do bëhesh pis, patjetër. Të hedhësh një peshk me peshkaqenët. Ëh, not me peshkaqenët nuk bën dot. Edhe thotë ai un jam jam peshk i vogël, mm, mm. zotri, dhe unë nuk mund të futem në anë. Prandaj un po shkruaj, po tërhiqem pra njerëz që mund të kishin pasur kontribut dhe vlera për për vendin, për shoqërinë, për për ne, për fëmijët tan, për të ardhmen, gjitha këto që qëndrojnë të strukur të tërhequr, të injoruar e të mohuar në drejtën e tyre Edhe të lindur për t'u marrë me politikë për për të pasur shanse të barabarta për t'u zgjedhur siç e garanton kushtetuta sepse thon unë nuk mund të futem në një mjedis të tillë, unë nuk mund të përlyem në një qelbësirllëk të tillë. Dhe kjo është Po pra dhe për të pastruar e gjithë mhm. kjo lloj klase politike, do duhet shumë kohë mendoj unë. Unë mendoj që të gjithë ia dinë njëri tjetrit, nëse flet njëri, pastaj i bie të flasë tjetri. Jo, po për gjithmonë. I ngelet prokurorisë, prokuroria po prap. Prokuroria do duhet do duhet shumë kohë. Ore prokuroria nga prokuroria çfarë bëhet një herë? Se në që parti e domethënë është Mirë, më thanë që s'janë të mira kushtet atje. E, e kam patallë. Të dëgjova. Unë prokurori ankohet vazhdimisht që nuk kam mjaftueshëm prokurorë në punë, se duhet mm. që të Domethënë kanë shumë gjëra. Uh, prokuroria për shkakun thotë nuk kemi njerëzit e mjaftueshëm, ka kaq shumë çështje dhe kaq pak prokurorë. Nuk kemi njëri çështje thotë. S'mund të merremi me me gjithë këto. Po normal tash. Janë sa çështje që s'i prekim dot. S'i prekim dot do tani se është ikën koka aty. Jo vetëm, jo vetëm koka. Ikën koka. Duhet njerëz me një biletë vajtje. Në Mars. Po, ajo. Misioni. Rrezikojmë dhe familjet thonë. Misioni. Po jo, çfarë po Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Katy Perry, this is how we do. Nuk e di nëse keni dëgjuar këtë historinë, por uh, ishte nga Afrika e Jugut, një histori e jashtëzakonshme e uh, një vajze e cila mm -hmm. fillon shkollën 17 vjeçare. ë uh, fillon është vajza 17 vjeç. 17 vjeçare, shkon në shkollë Dhe dhe çfarë ndodh është që gjithë shokët e klasës, edhe shoqet e klasës, vazhdimisht i thon, "Wow, sa i ngjan ti filankës që është te klasa paralel." Mm. mm. Te një klasë tjetër. Dhe ngjanin me vërtet shumë, kështu që vajza, dhe vajzat u takuan, u bën po. kurioze për të parë, kush është kjo që më ngjan kaq shumë? Mm -hmm. Dhe ëm um, e takuan njëra tjetrën, ngjanin vërtet, edhe u lidhën, si thua, u bën u bën shoqe. Ëm, um, aq shumë sa deri në një moment prindërit e njërës prej vajzave, kësaj që kishte qenë në atë shkollë që më përpara, ëh, mm -hmm. i thanë kësaj, po mirë ta takojmë një herë këtë shoqen tënde, që të ngjan kaq shumë. Po. Dhe e po. takuan, dhe kur e takuan, kërkuan t'i marrin asaj edhe fije floku, sepse këtyre u kishin rrëmbyer një fëmijë oh. 17 vjet më parë. 17 vjet wow. më parë u kishte humbur një fëmijë, zhdukur. Dhe del mbasi janë bërë edhe analizat, analizat se kjo Mm. Ishte vajza motra e tyre. E rrëmbyer. Mm. Wow. Motra. Tani këto ishin binjake. Ishin motra. Mm. Ishin motra. Ë, uh, nuk ishin binjake, por ishin ngjanin me njëra-tjetrën shumë sepse ishin motra, nga një nënë, nga një babë, dhe rastësisht, rastësisht mbas kaq vjetësh familja kishte lëvizur nga qyteti ku kishin qenë në kohën mm -hmm. kur ua kishin rrëmbyer vajzën dhe tani në një qytet tjetër 17 vjet më vonë vajza vjen vetë në klasë në shkollë me motrën dhe kjo ka bërë që të të merret të gjithë gjithçka. E kishte rrëmbyer një 50-vjeçare, ë e cila nuk kishte nuk kishte pasur dot fëmijë dhe e kishte rritur pastaj si të vetën. Mhm. Kjo historia është mbyllur me rikthimin e saj në shtëpi mbas kaq vjetësh. Po. Wow. Interesante, por ç'ndodhin. Olta, ke ndonjë fjalë për të thënë? Greqisht. Greqisht është uh, gjuha. në cilën Pali shkroi letrat. Faleminderit. Bravo. Është Mali fiton dy bileta për në Cineplexx. Ikim ne? Ikim. E mbyllim për sot, kthehemi nesër. Klubi i mëngjesit në Club FM. Ciao, Blendi, Altini, Olta dhe Lori. Ciao, kalofshi bukur. Ju urojmë një të martë të mbarë. Pa ters. Ciao.